Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I will come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weary this amazes me. I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing and if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. İyi akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo 94.9'da Zamanlar Değişirken Bob Dylan müzikleriyle Yarım Yüzyıl isimli programın bir başka edisyonuna daha, sayısına daha hoş geldiniz diyelim. Bugün stüdyoda Altu abi yok. Bendeniz Mahir Ilgaz mikrofon başında ve e, Güven Güzeldere de e, kıtalar arası bağlantıyla yine yayınımızda hoş geldiniz. Ee, evet benden de merhabalar sadece. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümü Bringing It All Back Home'u çalmaktaydık. İki haftadır plak itibariyle bakarsak A yüzündeki bütün şarkıları çalmıştık. A yüzündeki şarkıların hepsi elektrikli enstrümanlarla e, icra edilen şarkılardı. B yüzünde dört e, parça kalmıştı çalmadığımız. Mr. Tambourine Man az önce dinlediğimiz şarkı Gates of Eden, It's Alright Ma I'm Only Bleeding ve It's All Over Now Baby Blue bu dört şarkı. Bu dört şarkının dördü de akustik parçalar ve e, Dylan'ın bundan önceki albümlerini bir parça daha andırıyorlar. E, Dylan dördüncü albümü Another Side of Dylan'da başka müzikal yönleri olduğunun da işaretlerini vermiş ve e, bunun örneklemesinde e, şu anda dinlemek olduğumuz albümle 1965 senesinde yapmıştı. Aynı sene içinde çıkmış olan bir sonraki stüdyo albümü Highway 61 Revisited e, Bob Dylan'ın akustik e, kökenlerini tamamıyla geride bırakıp elektrikli enstrümanlarla yeni bir Ses Variation'ına e, tamamıyla e, katkılarının göstergesi olacak. Onu da bir sonraki albüm Guan'dan Guan gidecek. Bunları önümüzdeki haftalarda geleceğiz. Evet. Belki Mr. Tambourine Man üstüne bir iki bir şey söylemek e, ister miyiz Mahir? Valla ben isterim. <laughs> Söyleyeyim. Ee, yani albüm işte Bring It All Back Home bu albümün ismini de hiçbir zaman düzgün söyleyemiyorum ama e, bu albümde yer almasına rağmen aslında e, Another Side of Bob Dylan albümü için yapılan kayıtlar sırasında kaydediliyor. O, bir şekilde tatmin olmuyor Dylan. O albüm içine almıyor. Daha sonra e, bir sonraki albümde işte Bring, Bringing It All Back Home albümünde kendisine yer bulabiliyor bu parça. İşte Dylan'ın bir parçayla tam olarak tatmin olmadan albüme almama özelliğinin bir başka örneği. Çünkü e, tabiri caizse bir başka e, Opus Magnum veya işte artık Türkçesini bulduramadım ama Masterpiece belki önersen bir şey bulabilirsin ben konuşurken. E, Tom Wilson prodüktörlüğünde yeni yapılan kayıtlardan bir tanesi ve albümün e, bizim az önce dinlediğimiz versiyonu kadar en az onun kadar meşhur bir diğer kaydı da e, The Birds'ün aslında e, aynı isimli albümden olan yorumu e, Mr. Tumberman isimli albümünden aynı isimdeki albümden yorumu bir numaraya kadar çıkıyor. O yorum belki e, Dylan'ın orijinal kaydından daha da meşhur. Ee, çok şeker. Hatta yarı akustik, yarı elektrik. Bruce Langhorn arkada e, bir e, elektrik melodi e, çalıyor e, gitarda, elektrik gitarda. E, hoş orijinal bir yorum e, olduğunu söyleyebiliriz. E, parçanın sözleriyle ilgili epek e, şey var. İşte ne anlattığına dair epek e, çeşitli e, birçokları bunların hatta epey uçuk teoriler de var. Bunlara fazla girmeyelim ama Dylan'ın kendisi Bruce Langhorn parçada da e, elektrik gitar çalan Bruce Langhorn'un e, kayıtlardan bir tanesine tamburinle gelmesi ve işte oradan esinlendiğine ilişkin bir e, anlatısı var. Dilinin anlatılarını her zaman olduğu gibi e, şüpheyle yaklaşmakta fayda var ama e, işte hani e, parçanın içinde geçen imgeler dolayısıyla bir Mardi Gras New Orleans e, şeyi de olduğu esinlenmesi de söyleniyor e, parçada. Onu da bilemiyoruz artık ama bir önceki programda da böyle bağlantı kurmuş olayım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar parça üstüne. Evet, e, şarkının e, başka müzisyenlerce e, yapılan yorumlar arasında The, The Birds'ün yanı sıra e, nispeten e, Bob Dylan'ın e, icrasını andıran, yorumunu andıran Judy Collins e, yorumu var. E, uzay yolu e, sevenlerin yakından tanıdığı Captain Kirk karakterini canlandıran William Shatner'ın da e, müzikle e, bir takım maceraları olmuş. O sıralarda e, bu şarkıyı William Shatner e, mizahi bir tarzda seslendirmiş fakat iyi bir icra olduğunu söyleyemeyeceğiz. Dolayısıyla şimdi ona, ona kulak veriyoruz. Ama onun programda <laughs> evet daha önce yer verdiğimiz e, Odessa'nın yorumunu çalmaya karar verdik. E, bir yurttaşlık hakları aktivisti, e, şarkıcı, müzisyen e, Martin Luther King tarafından Amerikan folk müziğinin kraliçesi olarak adlandırılmış, adlandırılmış çok etkileyici sesli bir müzisyen 2008 senesinde hayatını kaybetti. Alabamalı. E, Mr. Camberini Bob Dylan'a göre hayli farklı bir yorumla kendisine mal ederek e, e, e, e, daha da belki 2-3 katı kadar uzun bir sürede e, söylüyor. Şimdi isterseniz Odeta'nın tesinden bir de dinleyelim. Mr. Tamburin'den. sleep. empty streets too dead for dreaming Him on the road. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time. I wouldn't pay it any mind. It's just a ragged clown behind. And if to you he looks blind, I wouldn't worry it's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place. I'm going Oh. Mr. Tambourine Man yorumu biraz uzun. Tabiri caizse biraz da e, artık bayık mı <laughs> tabir edelim e, bir yorum. Güzel aslında tabii ama hani e, öyle ne Bob Dylan'ın ne The Birds'ün böyle arkadaki farklı bir enerjisi olan e, yorumlarından benzemiyor. Biraz daha farklı. E, bahsetmedik çalmadık da ama e, meşhur tabii bir Müslüm Gürses yorumu da var parçanın. Hayat Budur ismiyle yorumlanmış. E, Hayat Berbat pardon özür dilerim. E, bunu da Twitter'dan e, duyurduk. Linkini koyduk isteyen e, Dylan Altı Açık Radyo veya zamanlar değişirken e, Twitter hesabımızdan tweetlere bakarak buna da ulaşabilirler. Veya direkt girip <laughs> bulabilirsiniz. Ee, evet Mr. Tambourine Man hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar Güven abi senin ekleyeceğin başka bir şey var mı? Ee, yok benim de ekleyeceğim başka bir şey yok. Ee, bu B yüzünün ikinci akustik parçasına belki geçebiliriz. Ee, şimdi Gates of Eden ee, bir single olarak da çıkmış. Bob Dylan'ın belki en tanınan şarkılarından biri olan Like a Rolling Stone e, şarkısının çıktığı single e, plan arka yüzünde e, yer almış. E, ne dersin senin anlatacağın bir şeyler var mı Mahir? E, Gates of Eden üzerine. Parça ile ilgili vereceğim çok fazla detay yok. Hoş bir parça. Ee, zaten zamanımız da biraz kısıtlı bu programda. Bence direkt parçaya geçelim diyorum. Ee, tamam. Bu, bu şarkının da e, pek çok yorumu var. Biz içinde e, yorumlar içinden Arvo Gattin'inkini de belki e, Bob Dylan'dan sonra çalarız diye düşünmüştük. Fakat dört şarkıyı ve çalmak istediğimiz bütün yorumları çalmak için e, yeterince vaktimiz olmadığını fark ettik. Dolayısıyla e, Arugati yorumu olduğunu da burada not edelim ve e, şimdi Bob Dylan'dan o halde dinleyelim. Geç of Eden. Of war and peace, the truth just twists its curfew gull, it glides upon four legs. forest clouds the cowboy angel rides with his candle lit into the sun though its glow is waxed in black all except when neath the trees of Eden The lamppost stands with folded arms, its iron claws attached. To curbs neath holes where babies wail, though its shadows metal badge. All in all can only fall with a crashing but meaningless blow. No sound ever comes from the gates of Eden. The savage soldier sticks his head in sand and then complains unto the shoeless hunter who's gone deaf but still remains upon the beach where hound dogs bay at ships with tattooed sails. Heading for the gates of Eden. With a time rusted compass blade, Aladdin and his lamp. sits with utopian hermit monks, side saddle on the golden calf. And on their promises of paradise, you will not hear a laugh. All except inside the gates of Eden. Relationships sense of ownership they whisper in the wings. To those condemned to act accordingly and wait for succeeding kings. And I try to harmonize with songs the lonesome sparrow sings. There are no kings inside the gates of Eden. The motorcycle black Madonna, two wheel gypsy queen. And her silver studded phantom caused the gray flannel dwarf to scream as he weeps to wicked birds of prey who pick up on his breadcrumb sins and there are no sins inside the gates of Eden. The kingdoms of experience and the precious winds they rot. While paupers change possessions, each one wishing for what the other has got. And the princess and the prince discuss what's real and what is not. It doesn't matter inside the gates of Eden. The foreign sun, it squints upon a bed that is never mine. As friends and other strangers from their fates try to resign, leaving men wholly, totally free to do anything they wish to do but die. And there are no trials inside the gates of Eden. At dawn, my lover comes to me and tells me of her dreams. With no attempts to shovel a glimpse into the ditch of what each one means. At times I think there are no words, but these to tell what's true. and there are no truths outside the gates of Eden. Gates of Eden, Bob Dylan'dan dinledik. Ringing It's All Back Home albümünün e, akustik dört parçası e, içinde yer alıyordu. Gates of Eden e, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarın yüzyıl programındasınız. 94.9 FM Açık Radyo'dasınız. Ee, canlı yayındayız. Saatler İstanbul saatiyle 21.31'i gösteriyor. Stüdyoda Mahir Ilgaz ve telefon bağlantıyla ben Güven Güzeldere programı birlikte sunuyoruz. E, James Eden hakkında söylemek istediğin özellikle bir şey yoksa Mahir belki bir sonraki şarkı It's Alright Ma I'm Only Bleeding'den biraz e, bahsedelim mi? Yani aslında benim Gates of Eden'la ilgili spesifik olarak söyleyeceğim bir şey yok. Ben de bir sonraki parçaya bağlayarak bir şeyler söyleyebilirim. Ee, hem Gates of Eden hem de It's Alright My I'm Only Bleeding e, Dylan'ın daha önceki e, protest dönemine veya folk dönemine ait işte hem mesaj veren, hikaye anlatan ama işte bir yandan da e, içinde bir optimizm barındıran e, şarkılarından farklı olarak e, yine aslında e, çok kuvvetli imgelere sahip e, işte hani e, siyasi veya toplumsal ama e, bir değişiklik vaat etmiyor ve e, sözlere baktığınız zaman da e, çok daha işte e, nasıl diyelim e, düz bir hikaye anlatmaktansa böyle birçok imgenin arka arkaya sıralanması şeklinde ilerleyen aslında bir tarz değişikliğini e, işaret eden demeyelim hatta iyice tesis eden iki parça birbirleriyle öyle bağlantıları var diyebiliriz. E, evet yani aslında bu e, bu albümün e, yüzündeki dört akustik parça gibi parçalardan ibaret olsaydı e, albümün tamamı e, müzikal olarak e, belli bir e, evrilmeden e, söz edebilirdik e, Bob Dylan'ın kariyerinde ama e, öyle bir dönemeç e, belki söz konusu olmazdı. Yani e, yine bir takım hem kişisel hem toplumsal e, sorunlardan bahsediyor Sorak Ma I'm Only Bleeding'de de ama belki daha e, varoluşsal e, daha direğe özgü e, ve pek düz bir çizgide ilerlemeyen, ve e, çözüm sunmayan şarkılara doğru evrilmiş durumda. E, fakat biliyoruz ki albümün ilk yarısındaki şarkılardan e, e kendi e, enstrümantasyonunu ve stilini de tamamıyla değiştirmeyi kafasına koymuş olduğunun bir sonraki albümde göreceğimiz gibi e, tamamıyla elektrikli çalgılardan oluşan bir e, rock müzisyeni e, 2000'e doğru yol almak ee, It's Alright My Lonely Bleeding'in de e, pek çok aslında e, güzel yorumu var. E, her zaman olduğu gibi The Birds e, mesela e, belki kayda değer yorumlardan bir tanesi. Bunu da çalacak vaktimiz e, yok ama e, Brezilyalı e, müzisyen ve aktivist Caetano Veloso'nun e, yorumu. Onu da e, arzu edenler e, YouTube'da bulup dinleyebilir. Fakat belki e, bir e, yorumuna yol, yer vereceğiz e, e Roger McQueen'den ve biraz belki e, karşı kültür hareketinden de e, o zaman bahsederiz ama önce isterseniz Bob Dylan'ın e, albümündeki kendi yorumuyla dinleyelim. It's alright ma, I'm only bleeding. Darkness at the break of noon, shadows, even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon, there's no sense in trying. pointed threats they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Expectations page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's alright, Ma. I'm only sighing some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Our preachers preach of evil fates. Teachers teach that knowledge waits can lead to hundred dollar plates. Goodness hides behind its gates. But even the President of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games. Hey, you got to dodge and it's alright, Ma. I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling, distant voice, unclear, startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who to idolize and say, God bless him. While one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone that lives in a vault. But it's alright, Ma if I can't please him. Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare to push fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. While them that defend what they cannot see with a killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them to think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals. I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off. Say, okay, I've had enough. What else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. but it's alright, Ma. It's life and life only. Evet, It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümünden geldi. Çok kuvvetli bir parça. Yani dinlenildiği zaman e, arka arkaya aslında e, birbirinden kuvvetli sözler. Aslında e, çoğu da karanlık e, bu sözlerin. E, itiraf etmem gerekir ben geçtiğimiz haftalarda epey üst üste dinledim bu, bu parçaya. E, ee, garip bir şekilde hani tüm karanlık umut vermez yapısına rağmen işte üst üste e, defaatle dinleyince bir nevi e, kötü hislerden, düşüncelerden arındırma görevi yapıyor bu tür parçalar bazen. Bu da onlardan bir tanesi belki diyebiliriz. Dylan'ın da kendisinin en sevdiği parçalarındanmış e, bugüne kadar hala sık sık konserlerde çaldığını biliyoruz. Ee, evet, Bob Dylan sıkça e, söyleşilerde bu e, şarkının kendisi için en anlamlı şarkılardan bir tanesi olduğunu e, dolayısıyla da e, konserlerine olabildiğince e, almaya çalıştığını e, sık sık söylüyor. Ee, bu şarkının e, belki en e, tanınan yorumlarından bir tanesi e, Amerikalı müzisyen Roger McGuinn tarafından icra edilmiş. Sıkça bahsettiğimiz The Birds'ün müzisyen elemanlarından bir tanesi Roger McGuinn. Fakat belki onun bu yorumunu meşhur eden şey e, bu şarkıyı 1969'a yapılmış olan Easy Rider e, filminde icra etmiş olması e, dinleyenlerden de filmi görmüş olanlar vardır. Peter Fonda ve Dennis Hopper e, Los Angeles'tan Mardi Gras'a katılmak üzere New Orleans'a e, bir motosiklet yolculuğuna başlıyorlar. E, karşı kültür hareketi, hippie hareketi, e, ee, madde kullanımı e, o zamanların zamanının ruhunu e, anlatan e, kült olmuş belki Amerika'da en tanınan filmlerden bir tanesi. Yolda da bir yurttaşlık hakları avukatı olan Jack Nicholson'la karşılaşıyorlar ve bu üçünün işte birlikte yaptığı bir yol gezisini bir anlamda anlatan bu filmde müzik e, olarak e, Roger McGuinn'in yanı sıra The Birds'ü, Jimi Hendrix'i, Steppenwolf'u falan da dinliyoruz. E, It's All Right Ma, I'm Only bleeding. e, Roger McGuinn'in e, bu filmdeki e, soundtrack olarak kullanılan icraatıyla herhalde ölümsüzleşmiş oluyor. Evet şimdi ona kulak verelim istiyorsanız. Müzik Darkness at the break of noon shadows even the silver spoon. The handmade blade, the child's balloon eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon. There is no sense in trying. pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn. Blades wasted words prove to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's alright, Ma. I'm only sighing. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you are not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Although the masters make the rules, oh, the wise men and the fools I've got nothing, Ma, to live up to. Or oh, them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. dinlediğimiz parça It's Alright Ma I'm Only Bleeding In e, Easy Rider filmi e, soundtrack'i için Roger McQueen tarafından yapılan kaydı yorumuydu. E, ben açıkçası e, bu parçanın hiç yorum kaldırmadığını, Dylan yorumunun e, hakikaten eşsiz olduğunu, e, ses uyumu vesaire bakımından içindeki tüm hatalara rağmen e, düşünüyorum. Ama Roger McQueen yorumu da hani hatırı sayılır bir yorum e, güzel. Onu da dinlemiş olduk bu şekilde. Hem de kültürel ağırlığı var. E, saatlerimiz 21.50'yi gösteriyor. Programın bitmesine çok az bir süre kaldı. Aslında bu program içinde biraz e, Dylan'ın bu e, bu dönemine aslında damga vuran, e, sonrasında tüm kariyerine damga vuran bu Newport Festivali'nde yaşadıklarından da etraflıca bahsetmeyi düşünüyorduk ama etraflıca bahsetmemiz pek mümkün olmayacak. E, çünkü listemizde bir parça daha var. It's All Over Now Baby Blue. E, onu çalmamız gerekecek ama biraz belki bahsedebiliriz Güven abi. Ne dersin? E, tamam bence bahsedelim biraz. Üstelik e, e, bir sonraki albümde de sonuç itibariyle e, Bob Dylan'ın elektrikli enstrümanlarla bulduğu yeni sesten bahsederken e, akustik e, hayranlarının kendisini bir hain olarak nitelemesinden e, iyi kötü yine konuşacağız demek. Ünlü Kurtkan'da biraz daha bahsederiz o zaman. Evet aslında belki Alto abiyle e, beraber e, bahsettiğimizde daha da iyi olur. O konu bu aralar özellikle epey okuyor. Belki önümüzdeki hafta giriş e, sırasında bundan bahsedebiliriz ama kısaca 25 Temmuz 1965'te bundan yaklaşık 51 yıl kadar önce Dylan Newport Festivali, Newport Folk Festivali'nde e, üç tane e, elektrikli set çalıyor. Yani e, üç parçadan oluşan bir elektrikli set çalıyor işte e, ve e, kariyeri için son derece belirleyici oluyor bu. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Önümüzdeki hafta biraz daha etraflıca bahsederiz bir sonraki albüme geçmeden önce. Şimdi şarkı listemizde aslında It's All Over Now Baby Blue var. Baby Blue var. Ee, çok e, yine e, bilinen bir e, aşk ayrılık parçası dilinin. Ee, bunun bir Grateful Dead yorumu da vardı. Bunu maalesef çalamayacağız programın sonuna geldiğimiz için. Ama ana Twitter hesabımızı takip edenler için e, Dylan Altire Açık Radyo e, isimli Twitter hesabımızı takip edenler için onu oradan koyacağız. Onu da duyurmuş olalım. Evet, e, benim bu akşam için söyleyeceklerim bu kadar. Zaten süremizin de sonuna geldik. Hoşçakalın diyeyim kendi adıma ve sözü Güven abiye bırakayım. Evet ben de teşekkürlerle o halde e, programı sonlandırayım. E, bu Easy Rider filmi e, karşı kültür hareketinin kült e, filmiydi. Aynı şekilde yine karşı kültür ve hippie hareketinin belki en kült e, rock grubu da Grateful Dead e, uzun yıllar e, hayranlarının e, kendilerini her gittikleri yerde takip eden bir e, kafile oluşturdukları e, çok nevi şahsına münhasır grup e, güzel bir yorumla It's All Over Now Baby Blue You seslendiriyorlar. E, Twitter sayfamızdan paylaşırız. kalan vaktimizde yalnızca e, Bringing It All Back Home albümünün son parçası ve son akustik parçası olan It's All Over Now Baby Blue'yu You Bob Dylan'ın sesinden dinleyeceğiz. Ee, bir pazar akşamı daha e, saatler neredeyse 22'ye geliyor. Ee, sizleri Yeni Kapı'daki mitingden e, dikkatinizi dağıtarak e, bu tarafa müzik dünyasına almış olduk. Kusurumuza bakmayın. Ee, teknik masada bize yardımcı olan Volkan Ağar'a e, bu haftada teşekkür ediyoruz. program destekçisi, e, destekçimiz arkadaşımız Arzu Kuban. Ee, kendisine de ayrıca teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeniden birlikte olana dek ben de hoşça kalın diyorum. Ee, Bob Dylan'ın son şarkısıyla çıkıyoruz. It's All Over Now Baby Blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out! and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is folding under you. And it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty handed army is I'm going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you. and it's all over now, baby blue. everything that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore.